боби сипас дидам ки боз як фариштаи тавоное аз осмон фуруд меомад абре ӯро фаро гирифта буд ва дар болои сараш рангин камоне медурахшид рӯяш мисли офтоб ва пойҳояш мисли сутунҳои оташин буданд дар дасташ китоби хурди кушодае буд ӯ пои росташро бар баҳр و پای چپش را بر زمین گذاشته با آوازی بلند چنان که شعر نعره میزند فریاد کرد سپس هفت رد صدا دادند و من برای نوشتن آماده شدم اما از آسمان آواز شنیدم که می گفت سخنی هفت رد را مخفی نگاه دار و آن را ننویس فرشته که بر بحر و زمین می استاد дасти росташро ба осмон бардошта ба худое ки то абад зинда аст ба офаридгори осмону замину баҳр ва ҳар он чи ки дар онҳост қасам хӯрда гуфт худо дигар интизор намешавад аммо дар рӯзҳое ки фариштаи ҳафтум карнаи худро менавозад нақшаи ниҳонии худо чунон ки ба бандагони худ пайғамбарон ошкор намудааст амалӣ хоҳад шуд сипас ҳамон овозе ки аз осмон шунида будам боз ба ман гуфт рафта аз дасти фаришта ки бар баҳру замин меистад китоби кушодаро бигир ман ба он фаришта наздик шуда хоҳиш кардам ки китоби худро ба ман диҳад фаришта ба ман гуфт инро бихӯр дар даҳонат мисли асал ширин лекин дар шикамат талх мешавад ман аз дасти фаришта китобро гирифта хӯрдам китоб дар даҳонам мисли асал ширин буд аммо чун фурӯ бурдам шикамам талх гардид сипас ба ман чунин гуфта шуд ту боз бояд дар бораи бисьёр халқу миллату забонҳо ва шоҳон пайғамбарӣ кунӣ